Esselamu alaikum, da li je ženi dozvoljeno dati razvod braka svome mužu ukoliko je muž vrijeđa? Dakle, hajr, nije od haka žene da može razvesti supruga. Ima pravo da traži razvod, el hul'a. Znači, ako ima osnovu žena da traži, da opravdano, znači, ako muž ne prihvata, da ima hak kod oni koji predvode din, da, znači, ako ima zdrav znači razlog šerijatski da traži al-hul'a, a to je da bude povučena i da je prekine, znači život se suprugom. Ali žena koja to čini bez uzroka, kako kaže u predaju Ibn Abbas radijallahu ta'ala, al-muhallatu al-munafiqat, žene koje traže da se od svojih supruga razdvaja i odlaze od nje ne imajući znači tu povoda, to su lice mjerke od Bera. Sada sačuvajte ovaj.